بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين عزيز ومعتبر وتهنلر وكوكلر قركلر bugungi fazilatlik ayom miskin faqir kishilarni haj qiladigan kuni bugungi kun barcha kunlarning sayyidi bo'lgan ulug' juma kunidir bugun odam alayhissalom yaralingan kun bugun odam alayhissalom jannatga kirgizilingan kun bugun odam alayhissalom jannatdan yerga tushgan kun azizlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ushbu hadisni aytdilar juma kuni odam alayhissalom yaralindi jannatga kirildi va jannatdan tushgan kun dedilar juma kuni o'zi jamoa so'zidan arab tilida olingan bo'lib yig'ilish jamlanish degan ma'nolarni beradi bugun ulug' bir kunki azizlar butun olamdagi milliard musulmon hammalari bugun bir tomonga allohning bayti tomonga yuzlanib birgalashib duo qiladigan kunimizdir azizlar bugun siz bilan biz juma namozini ado qilmoqlik uchun ushbu masjidiga jamlanib turgan mahalimizda hatto osmonda farishtalar bugun ibodat qiladigan kunlari juma o'qiydigan kunlari isrofil alayhissalom mikoil alayhissalom jabroil alayhissalom singari ulug' farishtalar ham o'zlarida baytul ma'mur atrofida juma o'qiydilar deb yozadi kitoblarda bugungi juma kunining fazilatlaridan yana biriki azizlar juma kunida bir vaqtni sir saqlandiki albatta shubhasiz duo qabul bo'ladigan bir daqiqa bor dedilar ba'zi ulamolar ikki xutba orasida ham deb ko'rdilar ba'zi birlari juma namozini avvalroq vaqtida dedilar ba'zi birlari juma kuni kirganda dedilar lekin aksar ulamolar aytadilarki mana shu to'la juma kunini ichida o'sha duo qabul bo'ladigan daqiqalar berkitilingan demak bugungi kunda biz hozirgi daqiqadami yoki bundan avvalmi bundan keyinmi duoyi shubhasiz qabul bo'ladigan bir daqiqalarni o'tkazar ekanmiz juma kuni kirgandan chiqqunga qadar faqat yaxshi duolarni qilib turmoqlik kerak ayniqsa uylardagi ayollarga o'rgatmoqlik kerakki ba'zan ayollar ixtirosga beriluvchi bo'ladi farzandlarini so'kkanda ham ularni qarg'ab so'kib qo'yishliklari mumkin bo'ladigan holatlar bo'ladi shuning uchun bugungi ulug' bir juma kuni duo qabul bo'ladigan kun hatto bolalarimizni koyimoqchi bo'lganimizda ham alloh senga baraka bergur umring uzoq bo'lgur degan tanbehlari ila koyib qo'yib turishlik chunki bugun duolar qabul bo'ladigan kun hajga borgan ulug' hoj haj ziyoratini qilganliklarida qanchalar xursand bo'lib hajdan kelganlarida minglab odamlar peshvoz chiqib allohni baytini ziyorat qilgan aziz hojakamizni hoji otalarimizni ziyorat qilganlarini eslar ekanmiz jumadan chiqib ketayotganimizda ichimizda bugun faqir kishilar miskin kishilar juma o'qigan bo'lsa bularni ziyorat qilib qo'yishligini ham esdan chiqarmaslik kerak chunki bugun o'shalarni haj qiladigan kuni bugungi kun annal jumata hajjul masakin miskinlarni haj qiladirgan kuni demak hajga kelgandek ularni ehtirom qilib biz bir marta borgan bo'lsak aziz birodar siz bir oyda to'rt marta haj qilyapsiz alloh hajingizni muborak qilsin deb ziyorat qilishlik hammamizni chiroyli burchimiz bo'ladi ana shunday ulug' bir kunda azizlar fazilatli bir kunda yer yuzidagi bayt deb aytilayotgan baytlar ichida eng ahsanal bayt bo'lgan bir jami masjidda tabarruk siz azizlar bilan birga bo'layotganimizdan allohga hamdu sanolar aytamiz ma'lumingiz bizlar juma kunini har xil masjidlarda o'qishlikka harakat qilib kelyapmiz ko'proq chegara hudud chekka qishloqlarga ham boryapmiz juda ham kichkina kichkina masjidlarga ham borishlikka harakat qilyapmiz shahar masjidlarida o'qishlikka harakat qilyapmiz jumani bugun ham bu masjidga taklif qilindik qorakamlar taklif qildilar o'zimiz niyat qilib turgan edik shaharlarda ham navbat bilan masjidda o'qilsak deb maqsadimiz nima azizlar nima uchun biz har xil masjidlarda namoz o'qiyapmiz bo'lmasa muftiy hazratlari ham xohlagan bir masjidda olib olishlik ixtiyorini bergan edilar qoznomdan xohlagan masjidingizni oling o'sha joyda turasiz deganlarda biz unamadik aytdik yo'q balki har xil masjidda o'qiylik har xil joydagi ulug'larni duosini olaylik yoshlari ulug' bo'lgan aziz ustozlar qora akalarni xizmatlarida bo'lib xodim bo'lib turar ekanmiz ular masjidlariga borganimizda o'zlarini bizlarga nasihatlarini ham qilsinlar domla mana bu narsaga e'tibor qilib qo'ysalar mana bu holatlar bizni diyorimizda ko'payib qoldi salbiy holat bo'lyapti shunga e'tibor qilsinlar yoki mana bu maizalarni ko'proq qilsin degan va hokazo nasihatlarni qilsalar biz o'zimizni baxtiyor his qilamiz shuning uchun bugun bu yerda o'tirgan azizlarimiz ham biz shu niyatdagi juma o'qishlik bilan birgalikda bugun mana shu azizlarimizni nasihatlarini duolarini olib ketishlik maqsadida siz azizlar masjidiga tashrif buyurdik alloh taolo bugungi ibodatlarimizni maqbul qilgan o'qiyotgan namozlarimizni alloh o'z dargohida qabul aylagan bo'lsin ma'lumingiz kim azizlar bu oylar mavlud oylari payg'ambarimiz alayhi salot vassalam tavallud topgan oylar bu oy butun insoniyatni saodatiga sabab bo'lgan ulug' bir oydir chunki bu oyda sayyidul ayyom sayyidul anom bo'lgan butun alloh subhanahu va taoloni bashariyatini sayyidi bo'lgan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam dunyoga keldilar shuning uchun bizlar imkon qadar mana shu oylarda rasulimiz alayhissalotu vassalam haqlarida suhbat qilishlik bu zotga mana shu oyni bag'ishlashlikka qasd qilganmiz masjidlarda ham marosimlarda ham mana shu haqida suhbatlar qilib kelyapmiz ma'lumki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam mana shu kunda tavallud topishlari bilan birga ayni mana shu oyda bizlarni yetim qilib qo'yganliklarini ham eslab qo'yishlik maqsadga muvofiqdir chunki rasulimiz alayhissalotu vassalam rabiul avvalni dushanba kuni o'n ikkinchisida tug'ilgan bo'lsalar ayni mana shu kunda yana doril baqoga qarab allohni huzuriga rehlat qildilar bizlarni yetim qilgan kunda eslab bu kunda sohibi bo'lgan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni eslab qo'ymoqlik joiz bo'ladi azizlar rasulimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki la yu'minu ahadukum حتى أكون أحب إليه من والده وولده أو من جميع الناس dediler. Sizlerde hiç kaçan iymoniz mukammal bo'lmaydi. Komil iymonlik bo'la olmaysizlar. Modomiki men sizlarga ota شكر ham, لردن shakar برچه ham, barcha odamlardan راق mahbubroq bo'lmas ekanman sizlarni iymoningiz mukammal bo'lmaydi dedilar iymonimizni mukammal bo'lishligi uchun sarvari koinot alayhi salatu vassalamga shu qadar muhabbat qilmoqligimiz zarur ekanki bu muhabbat ota onaga bo'ladigan muhabbatdan ham shirindan shakar farzandlarga bo'ladigan muhabbatdan ham va barcha insonlarga bo'ladigan muhabbatdan ham ziyodaroq bo'lmoqligi kerak chunki rasulimiz alayhissalotu vassalamga muhabbat qilishligimiz bilan bu zotni yaxshiroq tanimoqlikqa bu zotni buyurgan buyruqlarni bajarishlikka bizda ishtiyoq muhabbat taqvo paydo bo'ladi holbuki rasulimiz alayhissalotu vassalam o'zlari bu so'zni aytishliklarida bizlarni muhabbatimizni o'zlari muhtoj emaslar aslida biz u zotga muhabbat qilishligimizdan rasulimiz alayhissalotu vassalamni o'zlarida hech narsa ehtiyoji yo'q lekin biz ummat sifatida mana shu zotdek ulug' bir payg'ambar alayhissalotu vassalamning ummati o'laroq muhabbat qilishlikka o'zimizni burchimiz deb bilishligimiz kerak keling azizlar mana shunday ulug' payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning hayotlaridan ba'zi birlarini eslab o'taylik sahobalar ulug'lar qay darajada bu zotga muhabbat qilganliklarini eslab qo'yishligimiz shoyatki muhabbatimizga ziyodalik bersa rasulimiz alayhissalotu vassalam tug'ilibdilarki dunyoda faqat o'zi uchun yashagan zot emaslar hatto payg'ambar bo'lmasliklaridan turib ham vatani xalqi o'z qabilasi xizmatlarida turdilar hatto qo'y cho'bonlik ham qildilar bolalik davrlarida muhammad amin taxallusini rostgo'y muhammad alayhissalom taxallusini oldilar xalq orasida hamma rostgo'y gapirganligi uchun husni xulqligi uchun muhabbat qildilar payg'ambarlik risolatlik davrlari 23 yil davom etgan bo'lsalar mana shu 23 yillik bosib o'tgan yo'llarini agar biz hozir 23 yil gapirsak ham ado qilolmaymiz mana shu 23 yillarini rasulimiz alayhissalotu vassalam faqat bizga ummatga sarfladilar azizlar o'zlarini o'ylamadilar boshqa avvalgi payg'ambar alayhissalotu vassalamlar kabi masalan sulaymon alayhissalom hatto taxtida uchib yurishlik darajalarigacha allohdan so'radilar sulaymon alayhissalomni atroflarida jinu derlarni xizmatiga qo'yib qo'ydilar podshoh bo'ldilar qancha qancha dunyolar orttirdilar va boshqa boshqa payg'ambarlarda ham o'zlariga yarasha xislatlari bordi lekin rasulimiz alayhissalotu vassalamning bir ajib holatlariki bu zoti boborakot eng oddiy ummatini hayotini ixtiyor qildilar qorinlari to'yib ovqat yemagan edilar hattoki olamdan o'tganlarida oyisha onamizni hujralariga dafn qilingandan keyin oyisha onamiz sarvari koinot alayhissalotu vassalamning ravzalari ustida turib yig'lab vidolashganliklarini sahobalar eshitgan edilar ey ollohni yer yuzidagi suyukli bandasi ollohni huzuriga ketdingizmi to'shakdan yerni afzal ko'rgan so'ridan pastni afzal ko'rgan zot hayotida bug'doy noni yemagan arpa noniga qorni to'ymagan zot Alloh huzuriga ketdingizmi deb yig'laganlarini eshitganda sahobalar o'zlarini boshqaray qolmadilar dod dedilar rasulimiz salatu vasallam biror marta bu haqida shikoyat qilmagan edilar haqiqatda jabroil alayhissalomdek ulug' farishta bir necha marotaba kelib ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam ruxsat bersalar qayerda tilla koni borligini sizga ko'rsatib qo'yamiz ochib beramiz kon deganlarida va aba rasulimiz alayhissalotu vassalam yuz o'girdilar men tilla ko'paytiruvchi oltin ko'paytirishlik uchun kelgan payg'ambar emasman ummatimni ko'paytirishlikka kelgan payg'ambarman yo jabroil duo qiling ummatimni alloh ko'paytirsin deb duo qilgan zot edilar rasulimiz alayhissalotu vassalamning hayotini o'rganar ekanmiz bu zoti bobarakot nihoyat darajada xalqini ummatini xizmatida qoim turgan va shuning bilan birga kambag'al yetim yesirlarni himoyasida olgan ulug' bir xulq sohibi edilar qur'oni karimda aytganidek va innaka ala xuluqin azim albatta siz ulug' xulq sohibisiz deyishligida rasulimiz alayhissalotu vassalamning husni xulq sohibi ekanligini olloh o'zi madh qildi mana shunday zotga sahobalar qay darajada muhabbat qilgan edilar azizlar eng qattiq muhabbat qilgan sahobalardan abu bakr siddiq roziyallohu anhu bo'ladilar abu bakr siddiq roziyallohu anhu haqida o'zlari rasulimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki agar deydilar men ollohdan boshqasini o'zimga haqiqiy do'st qilishlik ixtiyori berilganda edi man abu bakrni tanlagan bo'lardim dedilar kimga islomni da'vat qilsam u bir qator orqaga chekindi lekin mana shu abu bakr siddiq roziyallohu anhu biror marta orqaga chekinmadi aytgan zahotim qabul qilgan edilar deydilar haqiqatda ham abu bakr siddiq roziyallohu anhu payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamga shu qadar muhabbat qilgan edilarki butun hayotlarini rasulimizga bag'ishladilar moli dunyolarini bu zotning yo'lida sarfladilar hatto makkadan madinaga ko'chib ketayotganlarida abu bakr siddiqning otalari oilalari qolib turgan edi otasining ko'zi ojiz ham edi shunda bularni ko'chishligiga ruxsat berilmasdan turganda oilada ahli baytingga nima tashlab ketyapsan biror narsa tashlab ketgin deganlarida deydilar abu bakr siddiqning o'zining farzandlari aytadilarki bir ozgina bir xaltacha hamyonda shunda tillo tashlab ketyapman deb oldiga qo'yib ketgan edi holbuki ko'zi ko'r odam ushlab ko'rib haqiqatda bunda tillo bor deb o'ylab aslida uni ichiga faqat mayda toshlar solib qo'yilgan edi deydilar o'zidagi borib butuni rasulimiz alayhissalotu vassalam uchun sarfladilar hijrat qilishligi buyurilganda uch marotaba og'iz solib keldilar abu bakr siddiq yo rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma ketyapti makkadan chiqib madinaga men ham ketsam maylimi men ham birga chiqay bir ketaveraymi deb uch marta so'raganlarida rasulimiz alayhissalotu vassalam ya abu bakr siz to'xtab turing olloh sizga yaxshi hamroh berguncha dedilar abu bakr yig'lab yubordilar bildilarki abu bakrga alloh ulug' bir fazilat sarvari koinot alayhissalotu vassalam bilan birga ketishlik fazilatini berar ekan oradan vaqtlar o'tib haqiqatda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bilan birga abu bakr siddiq roziyallohu anhu birga hijrat qiladigan bo'ldilar rasulimiz alayhissalotu vassalam bilan birga hijratga chiqdilar g'orda hamroh bo'ldilar hatto bu voqealardan sizlar ko'p xabar topgansizlar o'sha joyda ularning sha'niga oyat nozil bo'lib sen xafa bo'lmagin olloh bizi bilandir degan oyat nozil bo'lib rasulimiz alayhissalotu vassalamni oldida abu bakr yig'lab o'tirganlarida alloh taolodan ushbu vahiylar tushgan edi o'rgamchak uyalari to'sib qo'yilingan kaptar tuxum qo'yib turgan holatida ikki sohibni saqlagan edi mana shunday qiyinchiliklar bilan abu bakr siddiq roziyallohu anhu hijrat qildilar doimo rasulimiz alayhissalotu vassalam bilan birga bo'ldilar sahobai ikromlar rasulimiz alayhissalotu vassalam uchun shu darajada muhabbat qilardilarki biror og'iz gaplarini bee'tibor qoldirmas edilar hattoki rasulimiz shunga muvofiq ular bilan ba'zan mashvarat ham qilib turardilar kunlarning birida xabar keldi badrdan keyin edi kofirlar juda ham katta lashkar ila madinaga kelayotgan xabari eshitilib qoldi vatanni himoya qilishlik musulmonning burchi bo'ladi azizlar agar vatanga musulmonlar yashab osoyishta ibodat qilayotgan joyga g'alamislar ko'z olaytirsa har bir musulmon buni himoya qilish kerak edi rasulimiz alayhissalotu vassalam chiqdilarda sahobalarni mashoratga to'pladilar ularga makkadan quraysh kofirlari katta lashkar ila kelayotganligini bunga nima chora ko'ramiz hatto endi biz osoyishta ibodat qilayotgan edik bemalol bo'lgan edik shuni ham baham ko'rishmadilar shuni ham ravo ko'rmadilar deb rasulimiz o'rtaga mashvarat tashladilar shunda ba'zi birlari aytdilarki bizlar mana shu joyda kutib olsakmikin yo chiqsakmikin degan masalalarda ixtilof qildilar rasulimiz aytdilarki madinada qolaylik chunki madinaning ko'chalari tor ular ko'pchilik ayollari ham bolalarimiz ham yordam beradi tepalardan bir narsa otib turishar hech bo'lmasa dedilar lekin ko'pchiligi maydonga chiqib jang qilishlikni ixtiyor qildilar badrda g'alaba qildikku bunda ham g'alaba qilamiz degan gaplarni gapirdilar rasulimiz har qancha ularni shu yerda qolishlikka targ'ib qilsa ham unamadilar so'ng hujrai saodatlariga kirdilarda o'zlari o'sha dubulg'alarini jang liboslarini kiyib chiqdilar ba'zi sahobalar beodoblik qildik rasulimiz unamagan narsani u kishiga taklif qildik qaytaraylik dedilar chiqqanlaridan keyin yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar xohlamasalar mayli shu yerda qolaveraylik dedilar shunda rasulimiz alayhissalotu vassalam payg'ambarlar jang niyat qilib libos kiygandan keyin endi jangda yech jangdan keyin yechadi endi maslahat pishdi dedilar safarga chiqamiz dedilar safarga chiqdilar uhud maydoniga keldilar uhud tog'i oldida o'sha yerda ularni dushmanni kutib olishlikka qaror qildilar aytmoqchi bo'lgan gapimiz maqsad muhabbat haqida gapirmoqchimiz azizlar mana shu joyda rasulimiz alayhissalotu vassalam bir nechta kamonchilarni bir balandlikka olib chiqib qo'yib qo'ydilar aytdilarki sizlarga meni talabim meni iltimosim shuki osmonda bir qush bir askarni ko'tarib ketayotganini ko'rsangiz ham o'rningizdan jilmang toki man buyruq bermagunimcha qimirlamang dedilar o'sha yerda bir nechta kamonchi qoldilar bu kamonchilar o'sha joyda o'zini sadoqatini rasulimiz alayhissalotu vassalomga bildirib va'da qilib qoldilar birdan pastga tushganlaridan keyin kofirlar shu qadar ko'pchilik kelgan ediki hatto ular o'zlarini shu darajada ishontirib biz madinani bemalol bosib olamiz deb o'zlari bilan o'yinchi joriyalarini ham olib kelgan edi ayollar bilan raqslar tushib ular maydonga qarab keldilar mana bu joyda endi haqiqiy musulmon o'zini vatanini iymonini payg'ambar alayhissalotu vassalamni himoya qilishliklari lozim edi mana shu joyda katta sinov bo'ldi avvaliga musulmonlar zafar qilayotgan edi xursand bo'lib turgan holatida yuqorida turgan kamonchilar ichida rasulimiz alayhissalotu vassalam meni sizlar hamma narsadan ko'ra yaxshi ko'ringlar degan bitta gapiga amal qilmaganligi uchun boshlariga musibat olib keldi o'sha joyda turgan kamonchilar aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni esdan chiqarib qo'ydilar hamma zafar g'alabasi bilan ovora bo'lib qoldi biz esa bu yerda turibmiz tushib o'zimiz ham o'lja olmaylikmi dedilar ularni ba'zi birlari rasululloh alayhissalotu vassalam qimirlamaslikni buyurgan edilar deyishlariga qaramasdan kamonchilar tushib ketdilar holbuki ularni orqasida xolid ibn valid boshliq bir qancha otliqlar o'sha kamonchilardan qo'rqib kelolmasdan turgan edi kamonchilar tushgandan keyin otliqlar keldida musulmonlar qurshovda qolib ketdilar rasulimiz shu zahoti hayratlanib shundoq ko'zlarini yuqoriga qoyaga qaratganda kamonchilar u yoqda yo'q ekanligini ko'rib juda ham taajjub bo'lib ketdilar afsuslanib ketdilar chunki bu joyda azizlar nafs muhabbati g'alaba qilib qo'ydi bu joyda o'zlarining nafsi uchun qilinganligi uchun ham mana mag'lubiyatga olib keldi qancha musulmonlar mana shu joyda halok bo'ldilar mana bu joyda ular kelgandan keyin qurshovda qolib ketdilar shu kunda rasulimiz alayhissalotu vassalamning sadoqatli muhabbat qilgan sahobalari abu bakr siddiq roziyallohu anhu aytadilar man deydilar o'zim bilan o'zim ovora bo'lib qolibman bir payt qarasam rasulimiz alayhissalotu vassalam yotib qolibdilar deydilar shunda oldilarida bittagina qilichvoz himoya qilib turibdi men yugurib ketdim uchib ketyapman desam ham yolg'on bo'lmaydi deydilar shu qadar ketyapmanki allohdan bir narsani so'rayapman yo rabbiy o'sha rasulim alayhissalotu vassalamni himoya qilayotgan zot ilohim talha bo'lib qolsin deb ketyapman deydilar chunki talha mohir qilichvoz men borguncha himoya qilib tura oladi degan o'y bilan ketyapman deydi yo rabbiy talha qilib qo'ygin talha bo'lmasa ham talha qilib qo'ygin deb yig'lab ketyapman deydilar borganimda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu tomonda haligi himoya qilib turgan sahoba ikkinchi tomonda yotgan edi deydilar oldilariga borsam rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo abu bakr talhani holidan xabar oling dedilar deydi yugurib borib haligi sahobani haqiqatda talha ekanlar boshini ko'targanimda ya abu bakr istahi minalloh ey abu bakr ollohdan uyalmaysanmi rasululloh sollallohu alayhi vasallam turib mani boshimga ko'tarasanmi deb aytdilar deydi shunda talha nima qilay rasululloh shunga buyurdilar talhani holidan xabar ol dedilar degan edim deydilar talha yig'lab yuborib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytib qo'ygin qiyomat qoyimda ham talhani holidan xabar ol deyishni esdan chiqarmasinlar dedi sarvari koinot alayhissalotu vassalam shu kuni og'ir imtihonni boshdan o'tkazdilar haqiqiy Alloh uchun Rasulimiz alayhissalotu vassalamni yaxshi ko'rgan sahobalar mana bu kuni o'zining muhabbatlarini izhor qildilar. Bu kuni mana bu sarvari koinot alayhissalotu vassalamga chin muhabbat ila bo'lganda edi deydilar tarixchilar o'sha deb balkim shuncha sahobalar hatto hazrati hamza roziyallohu anhudek ulug' zot ham shu kuni shahid bo'lmagan bo'lardilar lekin mana shu kuni insoniyat qilmaydigan ishlarni ham kofirlar qilib ketdilar musla qildilar yarador bo'lib qolgan o'lib qolgan sahobalarni tana a'zolarini kesib kesib musla qilib ketdilar shunda sahobalar biz har bir qilingan bitta musla uchun o'nta kofirni musla qilamiz deb qasam ichdilar islomda qarang azizlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga shu zahoti olloh vahiy yubordida sahobalaringizga aytib qo'ying haddidan oshmasinlar nega bitta qilsa o'ntaga javob qilamiz deyaptilar dedi bunday qilmasin balki kechirib yuborishligi yana ham yaxshiroq degan vahiy keldi sahoba ikromlar bundan alloh taoloni rahmat ekanligi ulug' rahmon ar rahmon ekanligi rahim ekanligiga iymonlari yana ziyoda bo'ldilar azizlar biz rasulimiz alayhissalotu vassalamning ushbu ko'rsatmalari bo'yicha yashar ekanmiz agar bizlar rasulimiz alayhissalotu vassalamni yaxshiroq tanib yaxshiroq muhabbat qilar ekanmiz azizlar bizlar hech qachon bir birimiz bilan janjal qilmaymiz hech qachon bir birimiz bilan tafriqaga bormaymiz bu hamma narsa rasulimiz alayhissalotu vassalamni yaxshi tanimaganligidan kelib chiqyapti rasulimiz alayhissalotu vassalamdek ulug' payg'ambarni ummatligini davo qilar ekanmiz qandoq qilib biz qo'shnimizga ozor beraylik payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qo'shni haqida shuncha ko'p gapirdilar qandoq qilib qo'shnimizga ozor beramiz rasulimiz alayhissalotu vassalam sibabul muslimu fisqun va qitaluhu kufrun musulmon musulmonni so'kib qo'yishligi fosiqlik o'ldirishligi kofirlik deganini bilib turib biz qandoq qilib bir birimizni so'kib yoki bir birimizni qatlliga o'tishimiz kerak bu hammasi rasulimizni haligi yuqoridagi aytgan hadislariga muvofiq u zotni hamma narsadan yaxshi ko'ra olmaganlikdangina kelib chiqadigan narsa agar muhabbatni shu darajada ziyoda qilsak biz o'zimizni nafsimizdan ko'ra rasulimiz alayhissalotu vassalamni avval qo'yamiz bizni biror kishi xafa qilib qo'ysa ranjitib qo'ysa darhol o'shani yomon ko'rib qolarishimizda rasulimizni eslashimiz kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam hazrati bilol roziyal hazrati imom vahshiy mana qul qora qul vahshiy hamza roziyallohu anhuni musla qildi amakilarini o'sha uhud jangida jigarini olib chaynab tupurib yubordi olib berdi ayolga shuncha yomonlik qildi lekin mana shu vahshiy birgina la ilaha illalloh muhammad rasululloh deb qo'yganligi uchun do'st qilib qabul qildilar amakilarni qotilligini ham esdan chiqardilar shuning uchun ham biz bir birimiz bilan bo'layotgan munosabatlarimizda rasulimiz alayhissalotu vassalamning ko'rsatmalaridan o'rnak olib yashash kerak azizlar alloh taolo bizga shunday bir ulug' bir ne'mat ummat ne'matini ato qildi mana shu ummatlikka vafo ila hayot kechiraylik pokiza ibodatimizni davom ettiraylik tinchligimizni barqarorlashtirishlikka o'zimizni hissamizni qo'shaylik azizlar bir birimiz bilan janjallashishlik musulmonlar musulmonlar bilan urushishlikni oldini olishlik har bir musulmonni burchi ekanligini esdan chiqarmaslik kerak hattoki g'iybat qilishlikdan ham saqlanish kerak qo'l ko'tarish u yoqda tursin bir birimizni haqorat qilishlikdan to'xtalishligimiz kerak mana bu musulmonlik burchimiz bo'ladi allohdan so'rab qolamiz allohumma kulliha va min dunya va oxira alloh taolo hammamizni bir birimizga muhabbatimizni ziyoda qilsin avvalo sarvari koinot alayhissalotu vassalamga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilsin mana shu joyda duoga qo'l ochib turgan har birimizni xonadonimizni obod qilsin vatanimizni tinch va osoyishta qilsin allohumma solli ala muhammadin va ala ali muhammad va barik vasallam bi rahmatika allohu akbar